un mēs sokam dīnes katehēzi. Šodien parunosim par galvenajiem tikumiskajiem audzinotojiem, mazlītiņ pīzaskarsimies audzinošanas jautājumam un parunosim par dzēvi un dzēvis jāgu. Protams, galvenie tikumiski audzinotoji, kā pagošu reizi, es sacēju, te ir ģimene, te ir skola, dzīve un visbeidzot te ir pušaudzinošana. Aplūkojot audzinošanas pūsmus, vispirms mums ir jomen ģimene. Ģimene ir te, kurā mēs saimam pirmos audzinošanas nūrodes un priekšstotus. Ģimene audzinošana ir visas turpmākos audzinošanas drošokais pamats. Cilvēki sajāmuši lubu audzinošanu izveidojās par krītnīm cilvēkiem. Ja tā padomojam, tad vismos tikumiski ziņā stiprim cilvēkiem. Protams, bārnim vienmēr jocenšās izbaudēt, ko nozīmē vecoku mīlestība, rīpis, godība, un no mozūtnis monto tu dzēvis prīku un veselēgu skotu uz dzēvi. Un šeit gan jopībilst, ka laba audzinošana nanozīmē lutinošanu vai oklu mīlestību, un savukārt bērni, kas dzimuši, varbūt saškeltos ģimenēs vai tikuši pamasti, jau mozūnē kļūstu ļoti grūtsirdīgi. Protams, vecāku un bērnu – Attīcības ir ļoti, ļoti sarežģītas, un katrā ģimenē tos ir savaidokas, un bieži vien tad, kad noka pie grauku sildziešanas, cilvēki ļoti bieži min šo ceturto bausli, cevišķi bērni par tāvu un motis gūdinošanu. No Ja runājam par šo lītom, tad vecāki ir atbildīgi par saviem bērniem, par jūsu audzinošanu, līdz īkļūst pilngadīgi sasniedz 18 gadus. Un nereti tad, kad vecāki pasaka savu vārdu, bērni arī negrib paklausīt, pusudora pa savu, bet ka parunoja un stodi priekškā, ka vecoki grib tū no loba prota, tot patīsi tas ir tas, ko vēlējās gan Dievs, gan arī vecoki īlikt bārnu uz tū lobu un tū lobu, lai visai dzēvēju tū pītiktu. Protams, lobu nūdumu un darbu īvārošana bērnā roda interesi un prieku tai turpinot. Turpretī sliktu napamenēšana ļautim dziļok izasakņotīs un vieļok tūs daudz grūtok būtu arī iznīdēt. Un, protams, kad es runāju par vecoku dumstarpējumu audzinošanas jautājumus, tūs navajadzētu tīši runot bārnu klotbūtnē, bet skart arī kā mocēbu stundi pamazum īmocu tū bārnim, kas ir labs un kas ir slikts. Jau no mozūtnis nūrevdēti bārni izaveidojās par stipris gribas cilvēkiem, un, protams, tur arī veidojās tas cilvēka mugurkauls. Jā, ja, Otrs tikumis, kas audzinotojas, ir skūla, un, protams, skūlā bērnam būtu jodūt ne tikai zinošanas, bet jomots arī pīrast pie sabiedrības likumiem un sabiedrisko skortēpas. Lobā skolā skolotoji ir ne tikai lobi sava priekšmata pasniedzēji, bet arī ņemozo lobi audzinotoji, un skūla nedrīkst palikt tikai par zinošanu devieju, tai jobūt vairāk būtu par to, kas rūpējās par audzinošanu. Un, protams, skolotojiem, pedagogiem joveido ne tikai par gudriem cilvēkiem bērni, bet arī par lobiem cilvēkiem tikumiskajā ziņā. Un nav joizmirsta izmirsta ka audziekņi būs taidi, kaidi būs jūs audzinotoji, kā soka filozofs Seneka, pirmom kurtom cilvēki tic vairāk savom acīm nakai ausīm, ūtkort pamocēbu ceļš ir garš, tūtīs pīmāru ceļš eis un īdarbeigs. Un šeit, ja runājam par skolu, tad skolotojiem visos lītos un visos vītās būtu jorada audziekņi priekšzēme – Un jā, ja tad mēs padomojam un skatāmies uz sabiedrību, kāda tagad ir, tad skolotoja pedagoga darbs uz to brīdi ļoti, ļoti grūts un arī atbildīgs. Nokušo līta, kas audzinoja, te ir dzēve. Audzinošana ir cīši saistīta ar dzēvi. Tūmā dzēve ir kaut kas vairāk nekā audzinošana – un dzīve ir cilvēka dabiska eksistence un gorēga barēba, un nav šaubu, ka visas dzīves pamatā ir dzīvēba, bet dzīve nav tikai dzīvēba vien, ka šeit ir kaut kas vairāk un te ir gora darbēba. Gors ir tas, kas dod dzīvēbu, gors var pīpildētīs tikai dzīvēba un caur dzīvēbu, Ja mēs runājam par individu, par personu, tad katrs, kas skolu ir beidzis, cilvēks izīt dzēvē, un dzēvē ir jonuzastojās uz savom kojumu, jo cilvēks kļūst pieaugušoks, jo vairāk jis atceraisās no vecoku un citu divinīku aizbildnīcēbas, un tad mēs saprotam, kāds tad patīsībā ir cilvēks, jis ir īgivis, varētu sacīt, savu dzēvis bagāžu ģimene, skolā un pīdzēvos tū, ko jī moca, tad bīži vien dzēve gan pormoca, gan arī porbauda, un dzēvis skola ir visgrūtoko un arī visviertēgoko. Dzēvis audzinošana ir nesalīdzinami vispusēgoka par ģimeni un skolu, bet tom ir joilīg pamats – jotko, cik patīsas viertēbas ir sastūpamas dzēvē un jomots ar piec tom arī tīktīs. Todēļ, ja runājam par šiem diviem, ģimeni un skolu, tad tūs uzdevums ir sagatavot dzēvēju piemērotus cilvēkus, kas pazīst viertēbas un piec tom tīcas, kas izprūd dzēvis eistinēbu, spieja porvarēt dzēvis grūtēbas, un spēj veidot un vadīt savu dzīvi. Un dzīvē cilvēks mocās pats un moca citus. Visbeidzot, ceturtais ir pašaudzinošana. Un kas ir viertīgākais? Vai tas, ko mums citi īmoca, ir vai tas, ko mēs arī puši īzamocamies ar savu pieredzi. Droši vien var teikt, ka nācveramas ir to zinošanas, ko mēs īgīvstam pieredzes ceļā. Es atceros savu brīvību, savu bērnību, tad daudzas lītes es prasēju tāvam, lai man īmoca, tū darēt, ar tū rēkotīs, un, bet es sacēja, ka dzēve daudzas lītes īmocēs ir, un, protams, un darētoju Dora Dorps ir un gribas spāks un pīpilda, un tas arī jojam vārā. Bet nozīmē, ka katra atsevišķa cilvēka dzīvē šim faktim būs tikai tad, ja cilvēks tūs uzņems sevi, padarēs par savas dzīves saturu, ietilpanos tūs pašaudzinošanas procesā. Un, protams, Nav joaizmirst par šiem obiem faktoriem, un tiem ir lela nūzeime. Saprūtam, ka audzinošana napīcīšama, lai panoktu gan mēs mīsas saskaņu ar goru, lai savā ziņā gors valdētu por mīsu. Un, protams, audzinot, mēs izpaidojam cilvēku apziņu, īpaši gribu. Un audzinošanu mēs gribam panākt taidu, kas mums nes arī augļus, gan gorēgajā, gan laicēgajā dzīvē. Un šeit, protams, ir jobūt saskaņai ar prota un lobus gribas saskaņu. Un ja, tad, ja tad ir saskaņa, to daudzas lītes mēs spējam novietiet un audzinot sevi raksturu. Nevelti mēs runājam gavienī, ka Nu, joprūt pascēt jā vords un nā vords, ka vajag sasaimtīs īstenot taidu tikumu vai atsateiktīs no kāda slikta īraduma, un, protams, gavieņa laiks ir tas laiks, mēs, lai spēju spātu saprast un, protams, arī audzinot savu gribas spēku. Labākās lietas dzīvē ir bez maksas. Ziedo, lai rādījuma arī Latvija ir labākais – Zvani uz iedojumu tālruni 900 6769. To ziedo 4,27 eiro šīs radiostacijas atbalstam. Paldies! saule debesīs un maize aprarūkst un bērni dzimst nekā jau nepietrūkst bet skaidri jūti bija nepietrūks pēc arī nepietiek. Bez arī nepietiek. kur nav liekams. Un tās, kas liekams, ir, ir tikai nepietiekams. Un tad, kad zvaigzne krīt, kā iekoži, viss nepaliekoši. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kopā ar jums ir prīsteris Mortenčs. Pulkstiņa roda 9.20 minūtes un pordomojam to ļok par tom lītom, kas skar maus. Kādi tad ir galvenie tikumiski audzinotoji? Protams, stimklot mēs varam runāt par īdzimto, īdzimtību un audzinošanos lūmu dzēvē. Blokus audzinošanai ļoti īvērojams faktors ir īdzimtība. Ar īdzimtību mēs saprotam noteiktu pazēmi porīšanu no vecākiem uz bērniem. Un nav jodomāja, ka īdzims gatavas īpašības un spējas – patīsībā īdzims tikko tū īspējamības – kam leloka lūma dzēvē. Mēs varam padomot audzinošanai vai īdzimtēbai. Daudzi dūmo to ir atzinuši īdzimtēbas priekšrūcēbas, un doži zinotnīki, kas pīzaslējās materiālisma mocēbai atzina īdzimtēbas izšķirušo lūmu, un daži pat īdzimtēbas likumu uzskatēja par universālu un visaptverūšu, un turpretī Tagad ir daži, kas tā nadomoj, bet eh, vienmēr mēs varam saprast, ka daudzas lītas mēs īdzimtībā porjamam no nu saviem vecokiem. Protams, bērni paņem kaut ko no saviem vecokiem, tāva, motis, audzinošanas darbā, piemēra, uh, Bet, eh, protams, šeit eh, mēs arī varam runāt arī par gēniem, par veselības dažādām lītām, kas ir īdzimti, varbūt slimēbu pormantošana, bet rakstura ziņā katrs mēs pats veidojam savu raksturu un katrs cilvēks cenšas arī veidot sevi un, protams, veidot tai, lai jis būtu atbildīgs Dievam par to, ko jis dara, un jo dzīve būtu Dievam pateikuma. Ja runājam toļok, tad eh, šeit tad mēs eh, varam runot arī par to, ka katrs cilvēks vēlētos īgjūt dzīves prieku un izavēlētīs no dzīves apnikumiem. Un mēs esam dzīves prīka pilni tot, ja mūsu dzīve viss nūri tā, kā mēs to domājam, gribam un vēlējamies. Un bieži vien, e, ja runājam par pašaudzinošanu un dzīves attīstību, tad daudziem cilvēkiem izastojās arī dzīves apnikums, ja mūsu un citu dzīve ir pretrunā ar mūsu priekšrakstiem, gribu un vēlēšanos. Un tad mēs redzam, ka notiek sprīdze cilvēka dobā starp tū, kas ir un tū, kam jam jobu, starp cilvēka priekšrakstiem par eistinību un tū, kāda te patīseibā ir. Un šeit mēs redzam, ka cilvēka prods dabiski tīcas izzinot patīseibu, dzēvot ar tū saskaņā. Ja cilvēks pretojā šai dabiskai tīksmei, pēc patīsēbais, ja es nagribu vai beistās to akceptēt savā dzīvē, tad runā sopju pilns un nulīdzušs skots uz dzēvi. Un um, bīži vien ar šīm jautājumiem nokās sastarptīs arī gondarēšanas sakramentā man kā prīsteram. Jā, protams, pūstūši uz cilvēku īsa dorbajās arī dzēvis apstokļi, kā bezdarbs, citiem ir smugas slimības, citiem nelaimīga mīlestība, daudziem ir dažādi ģimenes konflikti un vilšanos sev un tivūs cilvēkus, tāpat arī materiālo labklājība, sabiedrībā, kas notiek, dzēvis apnikuma īmesli var būt arī naveiksmes dažāda veida naizadūšanos, sabiedrības attīksme, citiem varbūt garlaicēgu tūs īmaslu var būt ļoti, ļoti daudz. Bet, kā zināms, dzīves apnikumam nereti sekoja arī pat eh, tādas lītas, ka cilvēks vairs negrib dzīvot, bet šeit jau tas ir grāks pret dzīvības noslēpumu, pret pīktu bausli. Uh, No ētikas viedokļa ir nepareizi nosūdēt daudzas lietas, bet reiza, kad mēs tīsojam un nosūdami, ir tie apstākļi, kur cilvēks ir nūnocina, kā īs bīži vien naspēja vai saprast arī, kā lobok rēkotīs un ko darēt, un kas būtu jam loboks, jo dzēvis veidošanā. Un, ja mēs runājam par pašaudzinošanu, par gribas spēku un par, varētu teikt, par ceļšanos no dažādām dzīves grūtībām, tad mēs varam padomot, kā mēs varam mūdinot un nostiprinot dzīves prīku. Tā kā sprīdze cilvēka dobā roda iekšēja nesaskaņa starp to, kas jis ir un to, kas jam vajadzētu būt, to vispirms cilvēkam vajadzētu censties īpazīt pašam sevi, to censties īpazīt un izzinot pasauli, tīktīs pēc patīsēbas un lai atradis isto realizētu savā dzīvē. Ja tā padomojam un pazalūkojamies uz cilvēku, tad dzīves apnikumā nanūnok cilvēks, kas tic sev un redz dzīvē jāgu un mierki, kaut arī taida cilvēka dzīve būtu naizadūšanos, vilšanos, nalaimes, tomēr izturēs. Un gan tiem, kas vēl meklē dzīves jāgu un mierki, gan tiem, kuri nespēja pīzaceltīs, poši saviem spēkiem vajadzētu poškērt daudzas savas dzīves lapuses un padomot un atklāt, ka Dievs darbojās dzīvē, un atklāt, ka Dievs ir žālsirdīgs, un ka Dievs ir žālsirdīgs mīlestībā pret katru dvieseli. Un Dieva aicinojums ir atsagrīstīs pie jo, pie Dieva, kurš nav nocis aicinot taisnūs, bet gon griecēgūs. Un mm, mazlītiņi pasadulūtīs arī Nu, draudzes dzēvis mēs vakar īsokam Daugavpilī mūsu draudzē arī pirmo alfas nodarbību, un šajā pirmajā alfas nodarbībā ir šis jautājums, vai dzēvē ir kaut kas vairāk, kaida ar te dzēvis jāga. Un, protams, pirmam kortum atklot, ka Dievs ir, ka jis vienmēr ir klotas ušķira, un ka ticēbas lītom, ka dzēvē ir jāga.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 Jūs klausītās Dīnes katehēzi, kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš, kā ik ceturtdieni. Ja runājam par dzēvi, par dzēvis veidošanu, tad vienmēr ir vajadzīgs katram cilvēkam raksturs. Un nereti mēs uzdodam jautājumu, kas, kas tad ir raksturs – un vienā no svarīgākajiem tikumus, ko saudzinošanas uzdevumi ir stipra rakstura izveidošana. Raksturs plašākā nozīmē cilvēka gorīgos dzēvis īpatnība, kas to atšķir no citiem cilvēkiem. Piemēram, ja kaits lieņi dūmoja un gausi darbojās, soka, ka jam ir lāns raksturs. Te ir visas šo cilvēka gorīgos dzēvis īpatnība – Šauroko nozīmē rakstusi cilvēka gribas pamatvirziens. Sprīžot par cilvēku īpatnēbum, galvenu vierēbu parasti pīvieš gribas dzēvēji. Tas ir, kaidā virzīne griba noskaņota un cik otri cilvēks pieejam gribas lēmumu un šos lēmumus realizē darbībā. Un stipra griba izpaužās lēmuma pieimšanā – spiecīgā darbībā. Te nāpsastojās dažādu šķiršļu prīškā, un vojai gribai šaidu īpašību nav. Voja griba nozīmē tū pošu, kū gļāva griba. Un šeit mēs varam atcerēties arī to Jēzus ledzēbu par strodnīkim, kad viņiem e, palīdzē īt pastrodot, ir, bet īsacējā, jā, jā, bet arī naizgoja. izgoja Un cits saka, ka jā, jā, es nagribu īt, bet aizgoja pastrodot. Un šeit atkal, ja raugamies svētājus rakstus, te tiek parodēta šeit cilvēka griba, šis raksturs ir un prioritātes. Un, protams, ja mēs tā domājam to ļok, tad īspējam arī ļauna uh, stipra griba, tā tot var būt stiprs un reizē ļauns raksturs. Un tot suka, ka jam trilkst lobos gribas, uz kū savu, kur balstās personība. Un personību, kā mēs zinām, veidoja arī rakstura īpašības. Un šeit mēs varam padomot, kas ir personība. Mēs varam apskatīt personību kā taidu, kam pīmīt tikumisks, tikumiskas raksturs, raksturs, Personība nav tas pats, kas persona, un katrs cilvēks ir persona, bet ne katrs ir personība. Un personības kūdūs ir stipra tikumisko un lobo griba. Todēļ neviens nozīdznieks, lai arī cik tam būtu stipras raksturs, nav personība. Ir brēnīgajā blokus tikumiskajai gribai ir arī gora dovonas, piemēram, vai te ir filozofija, teoloģija vai māksla, tūmā ar personēbu galvenokort izceļ tos ētiskais spēks. Un personēbas biltēbu veidoja vairāk tikumēba nakai apdovunotēba, un stipra personēba pilda pīnokumus, klaus sirdsapziņai, dora lobu tikai poša lobo dēļ un nāca sokās no saviem lobajiem nūdūmiem un porlīcēbas, kaut arī tī būtu jojas stov līdz novē. Taitot personēba sevi īmīsoja pašaizlīdzēbu un varūnēbu, un jebkurā cilvēkā ir īspējama īgivt šos personēbas pazēmes, un, protams, tikai mums katram ir jocenšās un jogrib, kļūt par personību, un personība ir tikumiski audzinoma, jo personības galveno pazīme ir tikumība. Jā, un šeit atkal mums katram ir vietas padomot, kāds es esmu Dīva prīškā, kāds es atzīvoju pats ar savu īkšēju pasauli, kāda ir munas nūstoja un tad padomājam, kādas mums ir attīcības ar citiem. Un, ja runājam atkal šeit par gribas spēku, ir ļoti liela nozīme gribas lūmai dzīvē un katra cilvēka veidošanai, ja personības veidošanai, un bez gribas izturēbas un atlaidēbas lela nozīme ir arī zinošanom un darbēbas mierkim. Kā jau redzējam, zinošanas viņu cilvēku tikumisku napadora, tāpat arī darbēbas mierki apziņai nav izšķirūša nozīme, un mums var būt visi jaukoki un cāloki mierki, bet ja nav uz gribašos mierkjus arī pīpildēt, to tī arī palīk snapī pildēti. Tātad prota izvirzīto mierķa realizēšana ir atkarība no gribas nātlaidēbas un izturēbas. Prots viens pats niko nav var pīpildēt. To pat arī jūtam no galveno nozīme, bet eh, jāsaprot, ka prots apskaidroja, bet griba izpilda. Ja orēji apstokļi natraucēja lēmumu nazakavējoties realizēt darbēbu par svarīgāko momentu gribas dzīvē var uzskatēt lēmumu pīmšanu. Un, protams, lēmumu pīmšana mums katram cilvēkam ir ļoti, ļoti grīvša. Mēs labāk vairākas reizes padūmojam, izpietam, izsveram un tad pieemamu lēmumu Todēļ gribas audzinošanā joviešana tika tik daudz uz to, kā lobok pieņem gribas lēmumu, bet gan uz to, kā lobok lēmumu pīpildēt un realizēt. Citiem vārdiem sakot, gribas audzinošanas mierkis ir gribas izturības un atlaidības stiprinošana, jo grūta uzdevuma izpilda īspējama galvenokārt veicinot gribas izturību. Un šeit mēs varam runāt arī par to pošu svādiņu sviniešanu. Jā, ka Bauslis mūs aicināja un prosa, lai mēs svādīnēs un svātku dīnos noktu uz baznēcu, imtu dalību svātos misi supurī, bet šeit atkal, kāda ir mūsu griba, vai es gribu to darīt, vai es gribu pīpildēt, un gribu izpildēt to pienokumu, kas man kā kristīšam ir jāizdara. Galvenais šķieslis pildot savu pienokumu ir pošā cilvēkā. Cilvēkā notiek cēņas turp lobu gribu un dažādiem kārdinojumiem. Piemēram, te pošā slava, vāra vai kaut kas cits, bet gribas gļāvums un navarība ar vien ir pakļaušanos un sekošana mīsas korēbam. Turpretī tikumisko rakstura, ja personēbas spāks nūroda – uz labos gribas uzvaru pār mūsu vojumiem, un poša personēba nav nekas cits, kā mūsu gan mīsas saskaņošana ar goru. Tātad mēs spījam saprast, kas ir laicīgs un kas ir gorīgs. Jā, tos lītas bīži vien varbūt mums ir grūtas, nesaprotamas, bet šos lītis ir dzīvei vajadzīgas, bet varbūt ikdīnā ejūt mēs pat dzīvi šom lītom arī napīgrīžam nekaidu viertēbu, bet mūsu uzdevums un šos katehēzes uzdevums mums ir jums atgodinot un arī pamocēt, kā būtu labāk dzīvot un veidot savu dzīvi. Mm. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnes katehēzi, kopā ar jums, kā ik ceturtdieni prīsteris Mortiņš, pamuzo mūsu raidējumus īt uz nobeigumu, bet gribu sacīt, ka rezumējot šos lītes, pori visam ir mūsu gribas audzinošana – Likumisku gribu var izveidot un nostiprinot ar likumisku audzinošanu. Jautājums vienmēr ir, kā audzinot gribu un vai vispār var runot par gribas audzinošanas metodēm. Ja jau audzinošana katram gadījumam būtu īspējama drūša, skaidru un pamatoti paiemīni, tot atkristu visas audzinošanas problēmas. Un šeit – viena līta, kas ir ļoti svarīga, ka griba ir apziņas spāks, kas ir audzunums, veidojams un attīstams. Taito cilvēka gors, īpaši gribas izturība un atlaidība ir audzinošanas rezultāts un cilvēks psihiski būs tik stiprs, cik tu būs veicinoši, veicinojuši audzinošanas un dzēvis apstokļi. Un, ja tā padomājam un skatāmies dzīvē, tad bieži vien uz stipro, ko griba, izveidojās tīši tajūs apstokļus, ka cilvēkam ir daudz pordzēvojumu, varbūt ir nalabvielēgi, jo tī tu sakūpu nūstiprinoja. Un var teikt, ka atšķirēba no mocējušanos vai ķermeņa vingrinošanas metodēm, kas ir vairāk tīšas, audzinošanas metodes dreizok ir natīšas. Un audzinot cilvēka gribas nātlaidēbu un izturēbu nozīmē ne tik daudz vierstīs tīši pie pošas gribas, kā sagodot cilvēka izaugsmē labbielēgus apstokļus un īvirzēt dzēvi tai, lai te atstotu pozitīvu īspaidu uz cilvēka gribu. Tātad censimies uh, saglabot dzīvē pozitīvu, tiktīs pēc pozitīvā lobiem, darbiem, likumiem, lobiem, tikumiem, un stipras gribas cilvēks pakopeniski pīrūt, izdarēt to, ko nūdūmoja par parodumu, kļūst par savu nūdūmu realizēšanu. Un šeit mēs varam runot par divjādām gribas audzinošanas metodēm, bet viss par tom, kuras cilvēks var pīmārot pats sev – Un otrkārt ir tādas metodes, par kuru ir napīcīšama arī citu cilvēku līdzdalība un palīdzība. Bet par to līto mēs jau runosim citu reizi, varbūt arī nokamajā ceturtdienā. Bet nokamajā ceturtdienā mums būs zip mariatons – kad mēs kūpēgi visi voksim līdzekļus mūsu radējas uzturiešanai. Tāpēc aicinoju jūs jau pamazum padomot, varbūt atlikt arī kaidu mūsu zīdojumu, lai mūsu radēja Rādio Marija varētu pastāvēt, un mēs šajā mēnesī varētu samaksot visus izdevumus un varētu kūpēgi ar jums lilgtīs, kopīgi būt visos dzēves situācijos un, protams, arī mēs varētu sniegt jums raidējumus un varētu sacēt e, veidot Radio Marija saturu. Sirsnieks paldies visiem tiem, kas jau ir zīdojuši, kas atbalsta un ir ikdienā kopā ar mums, lai, div, lai divs jūs visus vietēju un atlīdzinoju jums simkortēgi. Paļdis jums, kā šodien bijat kopā ar mani, kopā klausējāties šo katehēzi un bieļēju jums jauku un svietēgu ceturtdieni. Tot tīkamies nokamajā ceturtdienā jau, jau zip mariotonā. Lai ir slavēts kungs Jēzus Kristus. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!